πολύ η κλητή, η προσκεκλημένη δηλαδή, η δε η εκλεκτή. Αυτή η τελευταία φράση του Ευαγγελίου σήμερα είναι και η έννοια και η ουσία της πίστεώς μας. Ο Θεός όλους μας καλεί στη Βασιλεία Του και ταυτόχρονα όλους μας αφήνει να επιλέξουμε αν θέλουμε να είμαστε κοντά Του. Γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει η Βασιλεία του Θεού είναι η συμμετοχή στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει. Η συμμετοχή στην ζωή Του και ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει λέγεται με μία λέξη αγάπη. Και βλέπετε τις διάφορες αντιδράσεις μέσα στο Ευαγγέλιο των ανθρώπων, τις δικαιολογίε που βρίσκουμε. Ο ένας δεν μπορούσε γιατί είχε βιωτικέ μέρες, ο άλλος παντρεύτηκε και θεώρησε τον εαυτό του ότι είναι δικαιολογημένος και αυτό που ερχόμαστε και διερωτόμαστε είναι αφού μιλάμε για τη βασιλεία των ουρανών, αφού μιλάμε για τον Θεό, αφού όλοι μας υποτίθεται ότι μιλάμε για μια κατάσταση ζωής η οποία είναι πιο όμορφη από ό,τι πιο όμορφο υπάρχει και από ό,τι πιο όμορφο έχουμε ζήσει στη ζωή. Αφού θεωρούμε ή τουλάχιστον αυτό λέμε οι ιεροί στον κόσμο, αλλά και αυτό πιστεύουμε μέσα μας. Ότι αυτό το οποίο έχει ετοιμαστεί για μας δεν μπορεί να περιγραφτεί με ανθρώπινα λόγια, γιατί όποιο λόγο και να περιγράψουμε δεν φτάνει να περιγράψει την ομορφιά του. Θυμάστε σε αυτή την ταινία του Οσίου Παϊσίου που είδαμε προσφάτως στις σειρές όταν ο Άγιος Παΐσιος συνάντησε την Αγία Εφημία και η Αγία Εφημία Μάλλον την ρωτάει την Αγία Εφημή και τη λέει: Μα πώ άντεξε όλα αυτά, Αγία μου, γιατί πέρασε πολύ σκληρά μαρτύρια. Η Αγία Εφημή του λέει: Αν ήξερα πόση δόξα έχουν στον ουρανό οι Άγιοι, όχι αυτά που πέρασαν, τα διπλάσια θα ήθελα να περάσω. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει μία κατάσταση ανθρώπου ο οποίος πλέον πάβει να λειτουργεί με δύο τρόπους. Χρησιμοθερικά και δεύτερον με το μυαλό. Τι σημαίνει χρησιμοθερικά, ότι επιλέγω να είμαι με κάποιον επειδή δεν περιμένω κάτι από αυτόν. Επιλέγω να είμαι μαζί του γιατί πιστεύω ότι κάτι θα πάρω, κάτι θα μου δώσει. Και με το μυαλό του γιατί ο τρόπος αυτός με τον οποίο σας περιέγραψα, μόνο με το μυαλό μας μπορεί να προσεγγιστεί. Γιατί η καρδιά μας που ζητάει ο Θεός λέει άλλο πράγμα. για να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ με ένα παράδειγμα. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, επειδή επισκέφτομαι τις φυλακές με κάλεσε ένας Φυλακισμένο από το Σουρινάμ, τον οποίο έχω βαφτίσει Ορθόδοξο. Αυτό ο άνθρωπος λοιπόν μπήκε στις φυλακέ 22 χρονών με ισόβια κάθριξη, γιατί δολοφόνησε. ισόβια κάθριξη στην Ολλανδία σημαίνει ότι μένει στις φυλακέ μέχρι να πεθάνει. Υπάρχει βέβαια η... μετά από 25 χρόνια με τις φυλακές ξανακοιτάνε την περίπτωσή σου αλλά είναι ουσιαστικά τυπικό. Οι άνθρωποι αυτοί μένουν μέχρι τι φυλακέ μέχρι να πεθάνουν και λίγο πριν πεθάνουν, του πηγαίνουν στο νοσοκομείο, στο Σχέβενιγκεν, όταν έχουν πια γεράσει και εκεί πλέον αποχωρούν από αυτή τη ζωή. Του λοιπόν ο άνθρωπο, τώρα 32 χρονών, ή 34, είναι ήδη 12 χρόνια μέσα στι φυλακέ, είχε κάνει μια αίτηση να αποφυλακιστεί όχι να, να, να τουλάχιστον την, την συγκεκριμένη του περίπτωση, ώστε να ξαναμπεί στη διαδικασία δίκης και μήπως να μειώσουν την ποινή του. Και ζούσαμε αυτό την, το όνειρο. Και έλαβε ένα χαρτί από το δικηγόρο του ότι η αίτησή του απορρίφθηκε και με κάλεσε αμέσω στι φυλακές γιατί θέλει να μου μιλήσει. Και το πρώτο πράγμα που μου είπε, μου είπε «Παπάτερ, σίγουρα προσευχόμουν στον Θεό να μου βοηθήσει να μπορέσω να ξεπεράσω όλο αυτό, να μπορέσει να μου βοηθήσει να, να είμαι στον δρόμο του, αλλά να με βοηθήσει και να αποφυλακιστώ, να φύγω νωρίτερα. Δεν μπορώ να πεθάνω μέσα στι φυλακές. Και δεν ξέρω πια πώς μπορώ να είμαι κοντά στον Θεό. Γιατί φάνηκαν όλες οι πόρτες να κλείνουν και να μην υπάρχει καμία σωτηρία πλέον για μένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν λόγια να πει σε κάποιον παρηγορητικά τι να του πεις. Κάνει υπομονή και αυτό είναι το θέλημα του Θεού και έτσι αποφάσισε ο Θεός, αλλά στην άλλη ζωή θα βρεις ωραιότερα πράγματα από το ένα αυτή μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν. Δεν υπάρχει μια απάντηση που μπορεί να δώσει σε όλη αυτή την κατάσταση. Ωστόσο υπάρχει μια απάντηση την οποία θέλησε ο Θεός να περάσει κάποιος άλλος και να την βιώσω και την οποία του έδωσα εγώ γιατί την είχα ως εμπειρία από κάποιον άλλον άνθρωπο. Η απάντηση είναι ότι όταν όλα σβήνουν, όταν δεν υπάρχει καμία ελπίδα, όταν όλες οι πόρτες κλείσουν και καμία ανθρώπινη πλέον ελπίδα δεν υπάρχει γιατί έτσι ήρθαν τα πράγματα στη ζωή μας. Εκείνη είναι η στιγμή που ο άνθρωπος πρέπει να πει «Κύριε, αν αυτό είναι που θέλεις από τη ζωή μου, ας είναι» αρκεί εσύ να μην φύγεις από δίπλα μου. Και αυτό είναι η απάντηση στην πρόσκληση του Θεού. Είναι μια απάντηση η οποία δεν στηρίζεται στην χρησιμοθυρικότητα δώσε μου για να μου δώσεις. Αλλά μια απάντηση που στηρίζεται στο ότι εσύ είσαι η ζωή και ακόμα και στην κόλαση να είμαι αρκεί να είσαι δίπλα μου. και τότε να δείτε θαύματα που συμβαίνουν στη ζωή του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν ακριβώ την απάντηση του έδωσα και του είπα αδελφέ δεν ξέρω αν αυτό θέλει ο Θεός ή δεν το θέλησε, δεν είναι δικιά μου δουλειά, δεν μπορώ να ξέρω τι θέλει ο Θεός και τι όχι. Το μόνο που σε παρακαλώ να πεις είναι να πεις αυτό που λέγανε οι Άγιοι μας. Κύριε, Κάνε αυτό που εσύ θέλεις σε μένα, όταν θέλεις, όποτε το θέλεις και αν το θέλεις. Και να κενωθείς, να αδειάσεις από τα θέλω σου και να είσαι να πλησιάσεις τον Θεό. Αυτό που μόλις σας είπα είναι η απάντηση σε μία πρόσκληση η οποία όμως είναι δύσκολη. Es el Polikurano Nagatokamas. Today we talked about the invitation that God sends to each and every one of us to come into His kingdom. And you know, in the church we say that with one word. One word is the core of our faith. And you also say it, but you don't realize it. One word, Amin, which means it is true. I accept. And this kind of invitation that God sends to us, it's a personal invitation. It is an invitation which is sent not generally to the people, but to Dimitris, to Thanasis, to Eleni, to Spiridon, to Vasilis, in order to come and join his way of life. This is what we are called to accept to live in the way of life that he lives. And this kind of life is called love. I'm going to repeat myself in English because I think that this example that I gave you is very important. You know that I visit prisoners in the Dutch prison. One of the prisoners that I visit every week has what we call a Levenslandstraf. That means he is punished for all his life. And here in the Netherlands, to receive this kind of punishment, it means that you stay in the prison till you die. Of course, there is a sort of, how do you say, after 25 years in the prison, they look again in your file to see if they are going to release you or not, but most of the times this doesn't happen. He entered in the prison when he was 22. Now he's 34. He's already 12 years in the prison because he murdered somebody. He repented. I baptized him. He is in the process of changing the role of God, in the path that leads to Him and he had filed a request to be released earlier so that we could look again at his case and we could release him earlier. Unfortunately, he received a letter where they denied his release. Not his release, but to look again at his case. And he called me and told me, Father, so many years I prayed to God that He will help me to get out of this prison. So many years I prayed to God that I will be free once again. And now everything is lost. Whatever I try to do, whatever I prayed for, it's gone. All the doors have closed. I have no hope anymore. I don't know what to pray about. I don't want to die here, but it seems that there is no other way. What should I do? In this kind of cases, you cannot give a recipe like a pill that you give to somebody, tell him, believe in God, and when you die, things will become better. Who's going to accept that? Nobody. Whatever you say, it comes from one ear and goes from the other. And I told him a story that I have experienced from somebody else earlier in my life. This somebody else was also in a desperate situation, not like him, but something similar. Everything was closed. He found himself in the absolute darkness there was no hope, no kind of change in his life to expect. Everything they had prayed for, everything they had wished for, was gone. And there no, was not a single light in the end of the tunnel. How did he pray to God? Father, if this is what you expect from me, and this is what you want from me. If this is the life that you want me to follow, let it be. But please, be there with me. Do not leave from my side. This is sometimes the prayer that we hear from the saints. Even in the hell, but with you. And this is what I told him. Brother, I cannot give you an advice, but try to pray as our saints. Father, do to me whatever you want however you want, whenever you want it. And this is how to proceed in the life that God has invited us. And there you will see the blessings of God. And there you will see the change in your life. And there you will experience practically what it means to be with God. Because when we are with our Father, nothing is impossible. God bless us all.